mus aruraios kai mus astikos mus aruraios ton en oiko e filei ho tu oiku klestheis u po tu filu elsen eu theos de eis aruras Hode estion krithas kai siton efe Gino scafile murmèconas de estonbion e pei per demoi agathone sti plezos e moi su nel cekai apolaus e spanton kai para crema apei esan hoyduo kai hos ho pedegno ospria kai siton hama turon meli hoporas. Hodau thaumasdon auton eulogeis fodra, cae ten heautu catemenfeto tucen. Bulo menon de arparxas thai estiein, enoixen euthus anthropos tis ten thyran. Φοβεθέντες δε χοί δε λαίοι τον κτύπων, eis epeedes an hoimus eis ragadas. Hos de eethelen palin ischadas arai, hecen heteros tu labein titon endon. Hoide cae palin theasamenoi tuton, eis epeedes an crubentes epitrogles ho daru raios oligo in peine anestenaxe kai proston allon efe chaire su file catestion e coron, e papolauon auta meteu frosunes kai tu kindunu kai tu pollutu fobu ego dotal ascrisen kai siton trogon Zdeesu a phobos medena hupopteuon. Holmuthos de loi hoti to litos diagein cae zden atarachos huper to trufan en phoboi metodunes.